Garten. Da ist ein schön Modell, ganz naturell auf einem Fell. Hennes Name die Carola, die will ich Verola varje kväll. Für ich habe eine väldigt und saknen henne Hus mich her. Wenn ich sehr mycket ensam her. dann will ich Verola, Carola. Komm hier zu meiner Tristahola. Ich habe Wein und Glas. Komm, Bons und küch mich, Manns Carola. Joha, du bist mein Bratwurst Carola. Und wir das Liebe, sollen wir Schola. Komm hier, lass uns bleiben, Frivola. Komm, Box und Tschüss, bin man Carola. Molello, hey, uh, ja. Nun tanzen wir zusammen in das Zimmer. Und für mein Augen, wie es ist eine Flimmer. Oh, du bist mein Tröst. Ich drücke das Teenie zu meiner Brust.